بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Dies ist eine Sure, die wir als Offenbarung hinabgesandt und verpflichtend gemacht und in der wir klare Zeichen hinabgesandt haben, auf das ihr bedenken möget. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين Eine Frau und ein Mann, die Unzucht begehen, geißelt jeden von ihnen mit hundert Hieben. Lasst euch nicht von Mitleid mit ihnen beiden angesichts der Rechtsbestimmungen der Religion Allahs ergreifen, wenn ihr an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Und es soll bei der Vollstreckung der Strafe an ihnen ein Teil von den Gläubigen zugegen sein.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 Besteht die Zeugenaussage eines solchen von ihnen darin, dass er viermal bei Allah bezeugt, er gehöre wahrlich zu denen, die die Wahrheit sagen. und zum fünften Mal bezeugt, der Fluch Allahs komme auf ihn, wenn er zu den Lügnern gehören sollte.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 vorgebracht haben, sind eine gewisse Schar von euch. Meint nicht, es sei schlecht für euch. Nein, vielmehr ist es gut für euch. Jedermann von ihnen wird zuteil, was er an Sünde erworben hat. Und für denjenigen unter ihnen, der den Hauptanteil daran auf sich genommen hat, wird es gewaltige Strafe geben. Hätten doch, als ihr es hörtet, die gläubigen Männer und Frauen eine gute Meinung voneinander gehabt und gesagt, das ist deutlich eine ungeheuerliche Lüge. Hätten sie doch darüber vier Zeugen beigebracht. Da sie aber die Zeugen nicht beigebracht haben, so sind diese bei Allah die Lügner.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 Und hättet ihr doch, als ihr es hörtet, gesagt, es steht uns nicht zu, darüber zu sprechen. Preis sei dir, Das ist eine gewaltige Verleumdung. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم Allah ermahnt euch, niemals wieder dergleichen zu tun, wenn ihr gläubig seid.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 Denn wer den Fußstapfen des Satans folgt, der gebietet das Schändliche und Verwerfliche. Und ohne die Huld Allahs gegen euch und seine Barmherzigkeit würde niemand von euch jemals lauter sein. Allah aber läutert, wen er will, und Allah ist allhörend und allwissend.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 Liebt ihr es selbst nicht, dass Allah euch vergibt? Allah ist allvergebend und barmherzig. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين Gewiss, diejenigen, die den ehrbaren, unachtsamen gläubigen Frauen Untreue vorwerfen, sind verflucht im Diesseits und Jenseits. Für sie wird es gewaltige Strafe geben. Am Tag, da ihre Zungen und ihre Hände und ihre Füße gegen sie Zeugnis ablegen werden, über das, was sie zu tun pflegten. An jenem Tag wird Allah ihr wahres Gerichtsurteil in vollem Maß zukommen lassen. Und sie werden erfahren, dass Allah die offenkundige Wahrheit ist. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون Schlechte Frauen gehören zu schlechten Männern und schlechte Männer gehören zu schlechten Frauen. Gute Frauen gehören zu guten Männern und gute Männer gehören zu guten Frauen.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 Das ist besser für euch, auf das ihr bedenken möget. Wenn ihr niemanden darin findet, dann tretet nicht ein, bis man es euch erlaubt. Und wenn man zu euch sagt, kehrt um, dann kehrt um. Das ist lauterer für euch.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 لعلكم تفلحون Und sagt zu den gläubigen Frauen, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham hüten ihren Schmuck nicht offen zeigen, außer dem, was sonst sichtbar ist. und sie sollen ihre Kopftücher auf den Brustschlitz ihres Gewandes schlagen und ihren Schmuck nicht offen zeigen, außer ihren Ehegatten, ihren Vätern, den Vätern ihrer Ehegatten, ihren Söhnen, den Söhnen ihrer Ehegatten, ihren Brüdern, den Söhnen ihrer Brüder und den Söhnen ihrer Schwestern, ihren Frauen, denen, die ihre rechte Hand besitzt, den männlichen Gefolgsleuten, die keinen Geschlechtstrieb mehr haben, den Kindern, die auf die Blöße der Frauen noch nicht aufmerksam geworden sind. Und sie sollen ihre Füße nicht aneinander schlagen, damit nicht bekannt wird, was sie von ihrem Schmuck verborgen tragen. Wendet euch alle reumütig Allah zu, ihr Gläubigen, auf dass es euch wohl ergehen möge. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم Und verheiratet die noch ledigen Männer und Frauen unter euch, und die Rechtschaffenen von euren Sklaven und euren Sklavinnen.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 Und denjenigen von denen, die eure rechte Hand besitzt, die einen Freibrief begehren, sollt ihr einen Freibrief ausstellen, wenn ihr an ihnen etwas Gutes wisst, und gebt ihnen etwas vom Besitz Allahs, den er euch gegeben hat, und zwingt nicht eure Sklavinnen, wo sie ehrbar sein wollen, zu Hurerei im Trachten nach den Glücksgütern des diesseitigen Lebens. Wenn aber einer sie dazu zwingt, so ist Allah, nachdem sie gezwungen worden sind, allvergebend und barmherzig. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين Wir haben ja zu euch Zeichen hinabgesandt, die alles klar machen, und ein Beispiel aus den Berichten von denjenigen, die vor euch dahingegangen sind, und eine Ermahnung für die Gottesfürchtigen. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم Allah ist das Licht der Himmel und der Erde. Das Gleichnis seines Lichtes ist das einer Nische, in der eine Lampe ist. Die Lampe ist in einem Glas. Das Glas ist, als wäre es ein funkelnder Stern. Ihr Brennstoff kommt von einem gesegneten Baum, einem Ölbaum, weder östlich noch westlich, dessen Öl beinahe schon Helligkeit verbreitete, auch wenn das Feuer es nicht berührte.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 ihn preisen darin am Morgen und am Abend Männer, die weder Handel noch Kaufgeschäft ablenken vom Gedenken Allahs, von der Verrichtung des Gebets und der Entrichtung der Abgabe, die einen Tag fürchten, an dem Herzen und Augenlicht umgekehrt werden, damit Allah ihnen das Beste von dem vergelte, was sie getan haben und ihnen von seiner Huld noch mehr gebe.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 Wenn er dann dorthin kommt, findet er, dass es nichts ist. Aber er findet Allah da, der ihm dann seine Abrechnung in vollem Maß zukommen lässt. Allah ist schnell im Abrechnen. Oder sie sind wie Finsternisse in einem abgrundtiefen Meer das von Wogen überdeckt ist, über den nochmals Wogen sind, über den wiederum Wolken sind, Finsternisse eine über der anderen. Wenn er seine Hand ausstreckt, kann er sie kaum sehen. Und wem Allah kein Licht schafft, für den gibt es kein Licht. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير Siehst du nicht, dass alle Allah preisen, die in den Himmeln und auf der Erde sind, und auch die Vögel mit ausgebreiteten Flügeln?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 Dann siehst du den Platzregen dazwischen herauskommen, und er sendet vom Himmel Wolkenberge herab, mit Hagel darin. Dann trifft er damit, wen er will, und wendet ihn ab, von wem er will. Das Aufleuchten seines Blitzes nimmt beinahe das Augenlicht.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 So gibt es unter ihnen solche, die auf ihrem Bauch kriechen, und solche, die auf zwei Beinen gehen, und wieder solche, die auf vieren gehen. Allah erschafft, was er will. Gewiss, Allah hat zu allem die Macht. Wir haben ja Zeichen hinabgesandt, die alles klar machen. Und Allah leitet, wen er will. zu einem geraden Weg. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون Und sie sagen, wir glauben an Allah und an den Gesandten, und wir gehorchen. Hierauf, nach diesem Wort, kehrt sich eine Gruppe von ihnen ab. Diese da sind nicht die Gläubigen. Und wenn sie zu Allah und seinem Gesandten gerufen werden, damit er zwischen ihnen richte, wendet sich sogleich eine Gruppe von ihnen ab. Wenn aber das Recht auf ihrer Seite ist, dann kommen sie zu ihm, bereit, sich zu unterwerfen. Ist denn in ihren Herzen Krankheit oder haben sie etwa Zweifel oder befürchten sie, dass Allah gegen sie ungerecht sein könnte und auch sein Gesandter? Nein, vielmehr sind eben sie die Ungerechten. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك فأولئك هم الفائزون Die Rede der Gläubigen, wenn sie zu Allah und seinem Gesandten gerufen werden, damit er zwischen ihnen richte, besteht nur darin, dass sie sagen, wir hören und gehorchen. Das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Wer Allah und seinem Gesandten gehorcht, Allah fürchtet und sich vor ihm hütet, das sind die Erfolgreichen. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين und sie haben bei Allah ihren kräftigsten Eid geschworen. Sie würden, wenn du ihnen befiehlst, ganz gewiss hinausziehen. Sag, schwört nicht. Geziemender Gehorsam ist gewiss besser. Gewiss, Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Sag, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten. Doch wenn ihr euch abkehrt, dann obliegt ihm nur das, was ihm auferlegt ist, und euch obliegt, was euch auferlegt ist. Wenn ihr ihm aber gehorcht, seid ihr recht geleitet. Und dem Gesandten obliegt nur die deutliche Übermittlung der Botschaft. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون Allah hat denjenigen von euch, die glauben und rechtschaffene Werke tun, versprochen, dass er sie ganz gewiss als Statthalter auf der Erde einsetzen wird, so wie er diejenigen, die vor ihnen waren, als Statthalter einsetzte, dass er für sie ihrer Religion, die er für sie zugestimmt hat, ganz gewiss eine feste Stellung verleihen wird, und dass er ihnen nach ihrer Angst, in der sie gelebt haben, stattdessen ganz gewiss Sicherheit gewähren wird. Sie dienen mir und gesellen mir nichts bei. Wer aber danach ungläubig ist, jene sind die wahren Frevler. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير Und verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe und gehorcht dem Gesandten, auf das ihr Erbarmen finden möget.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 Vor dem Gebet in der Morgendämmerung, wenn ihr zur Zeit der Mittagshitze eure Gewände ablegt und nach dem Abendgebet. Das sind drei Zeiten, in denen die Blößen von euch sichtbar sein könnten. Es ist außerhalb dieser Zeiten weder für euch noch für sie eine Sünde. Sie gehen oft unter euch umher, und das tut ihr untereinander. So macht Allah euch die Zeichen klar. und Allah ist allwissend und allweise. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم Und wenn die Kinder unter euch die Geschlechtsreife erreicht haben, dann sollen sie um Erlaubnis bitten, wie diejenigen um Erlaubnis gebeten haben, die vor ihnen waren.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 Es gibt für den Hinkenden keinen Grund zur Bedrängnis. Es gibt für den Kranken keinen Grund zur Bedrängnis. sowie auch für euch nicht, in euren eigenen Häusern zu essen oder in den Häusern eurer Väter, den Häusern eurer Mütter, den Häusern eurer Brüder, den Häusern eurer Schwestern, den Häusern eurer Onkel väterlicherseits, den Häusern eurer Tanten väterlicherseits, den Häusern eurer Onkel mütterlicherseits, den Häusern eurer Tanten mütterlicherseits, in einem Haus, dessen Schlüssel ihr besitzt, oder im Haus eures Freundes. Es ist für euch keine Sünde, gemeinsam oder getrennt zu essen. Wenn ihr nun Häuser betretet, so grüßt einander mit einem Gruß, der von Allah kommt, mit einem gesegneten, guten Gruß. So macht Allah euch die Zeichen klar, auf das ihr begreifen möget. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم Die wahren Gläubigen sind ja diejenigen, die an Allah und seinen Gesandten glauben und wenn sie bei ihm in einer für alle wichtigen Angelegenheit versammelt sind, nicht eher weggehen, als bis sie ihn um Erlaubnis gebeten haben. Diejenigen, die dich um Erlaubnis bitten, das sind diejenigen, die an Allah und seinen Gesandten glauben. Wenn sie dich nun wegen manch eines eigenen Anliegens um Erlaubnis bitten, so gib Erlaubnis, wem von ihnen du willst, und bitte Allah um Vergebung für sie, denn gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم Erachtet nicht den Aufruf des Gesandten unter euch wie den Aufruf eines von euch an die anderen.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 Er weiß ja, in welchem Zustand ihr euch befindet und den Tag, da sie zu ihm zurückgebracht werden. Dann wird er ihnen kundtun, was sie getan haben. Und Allah weiß über alles Bescheid.